Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка гэтага можа быць і наша ўласнае неадэкватнае ўспрыманне. Напрыклад, часам мы кажам, гэты чалавек не скарыстаў свой шанец. А ведаеш, падхоплівае мае развагі сябра, нічога дзіўнага. Ён не скарыстаў свой шанец, бо ўсе ад яго нечага чакалі, а ён проста трава. Ёсць людзі, якія трава. Яны жывуць як цела, а не як розум. Гэта таксама як і народ, это трава, частка жывое прыроды. Змагары за народнае шчасце апылююць да грамадства, а грамадства аказваецца яшчэ няма. Ёсць толькі народ, трава. Гэта значыць і падыходзіць да яго трэба адэкватна і лячыць, калі хворы адпаведна. І тут мне на вочы патрапілася апошняя публікацыя знакамітага псіхатэрапеўта ўсё, што я рабіў, нельга назваць эксперыментам. Вынікі эксперыменту загадзя невядомыя, а я выдатна уяўляў, якімі павінны быць наступствы. Далей ішлі непасрэдныя рэкамендацыі, якія проста напрошваліся, каб прымяніць іх да беларускага культурнага кантэксту і нацыянальнага адраджэння. Пра гэта мы паговорым напрыканцы сённяшняй перадачы, а спачатку слова іншым аўтарам вострыя брамы якія мусяць ад летняга расслабляльнага надвор'я ударыліся ў псіхааналіз. Mm -hmm. дзень рэспублікі яны ўсе прыбраліся ды выйшлі на святочныя вуліцы ў Мску. Менш за ўсё 3 ліпеня мне хацелася выходзіць на вуліцу. Но навошта думалася мне я буду псаваць людзям настрой сваім цяжкім поглядам на ўсё іхнае баляванне. У іх свята, Ім сёння дазволяць бадзяцца па ўсёй галоўнай вуліцы ад броўкі да броўкі. на ўсіх кутах дзеля іхных вушэй будуць таньчыць народныя калектывы і спяваць іх любімыя песні зоркі раённых ДК дзеля іх будзе ракою ліцца піва з гарэлкаю ды смажыцца мяса дзеля іхных вачэй неба ўвечары раскветіцца агнямі феерверкаў яны гэта ўсё заслужылі ты не ты лічыш гэты рэжым акупацыйным табе не даспадобы іх песні і сцягі, што табе рабіць сярод іх? Хоць зрэшты, чаму б чужому звяту раптам не абернуцца маім, дзякуючы якой рамантычнай сустрэчы. У гэтыя дні прыгожых жанчын на менскіх вуліцах было шмат як ніколі. На любы густ і запыт. Выпускніцы девочки трасціначкі у клёшах і на цяжкіх аляхунта падэшвах. Навучэнкі ПТВ, інтрыгуючыя караценькімі спадніцамі ды лайкравымі панчохамі. Нашыя нязломныя бізнес-леді ў кофтачках і пінжаках адмсія дынама. Маладзяшчыяся перакісю вадарода ды чаравічкамі шпількамі каралевы плянавых аддзелаў бухгалтэрый да іншых адміністрацыяў. Беларусаў можна зразумець, навошта напружвацца жывучы ў гатовым раі Гэта быў сапраўдны грандыёзны парад. Пасля келіху піва моя хада значна пашпарчэла ў пошуках зусім не жаночых вабнотаў. Але потрапіўшы да запаветных дзвярэй з літрай М, я быў зноўку збянтэжаны колькасцю стройных ног, пяшотных шыяў ды ігрывых вачэй. На імгненне здалося, што я ў парыве страсці пераблытаў дзверы. Ля кожнай кабінкі ўтварылася вясёлая дзявочая чарга. Засяродзіўшы ўвагу на пісуары, дыслухаючы бесклапотнае шчабятанне за спінаю, я адчуў сябе сібірскім селянінам у Еўропах, дзікім зэнзібарцам у чэраве заходняй цывілізацыі. Разгуляева на галоўнай нашай вуліцы набірала абароты. Адчуванне было такое, што губішча ідзе за канец свету. Пілася і пажыралася ўсё, што прадавалася але неяк без натхнення. Савецкая Беларусь гуляла незразумелы свет у баль. Нарэшце далі доўгачаканы салют, што ненадоўга прымусіла публіку прыўзняць галовы. Самі сабой на памяць прыходзілі кадры з тытаніка, дзе таксама народ забаўлялі яркай страляніаю. Не без захаплення майстэрствам піратэхнікаў, назіраючы за агнямі, што прыгожа пераўтвараліся то ў чырвоныя зоркі, то ў чырвона-зялёныя кругі мне думалася, што канец гэтай азлобленай на ўвесь свет дзяржаўкі будзе мала адрознівацца ад канца вялікага судна. Вось за такімі светлымі думкамі я і ўбачыў тую, каго шукаў. Я ўбачыў пад ненатуральна белай учолкай неверагодна сінія вочы, ад погляду якіх не была страшную думка, што жыццё прайшло дарэмна і не вернеш. Я убачыў вусны, якія яшчэ не згубілі дзіцячай пульхнасці, але ўжо навучыліся складацца ў цынічную усмешку. Я ўбачыў тую набліжэнне да якой хоць на крок пагражала няўцямнай небяспекаю. Пасля апошняга святочнага стрэлу я маўклівым ценем, гэткім бязмоўным рыцарам паплёўся ўслед за ёю, у надзеі годнай піянера, да яе пад'езду знайсці тыя словы, ад якіх яна растане і аддасца назаўжды. Мой маршрут скончыўся ля гатэлю планета, дзе яна, вядома ж, не жыла. Як нам не варочаецца язык гаварыць і думаць аб радзіме, не дай бог невысокімі словамі. А радзіма тым часам, стаміўшыся чакаць нашых даўгоў, сама шукае сабе адэкватныя цаны. Калі радзіма гэта тое, што здольнае радзіць, а не толькі даваць. І калі-небудзь яна адкрыецца свету, открыться ни драниками, ни мазами, ни соломянными капелюшами и ни червоными стягами. А свет открыет для себе новый славянский Таиланд. Дмитр Бартосик пророчит Беларуси ролю Таиланду, одного из сусветных центров сексуальных забав. Покуль что у нас эта сфера не развитая, не поставленная на уровень цивилизованных краин магчыма гэтым тлумачыцца тое што ў адрозненне ад захаду у нас так шмат прыгожых дзяўчат можна пабачыць проста на вуліцы Сергей харэўскі паспрабаваў растлумачыць сённяшні стан сексуальнай свядомасці беларускага грамадства з гледзішча аўтарытарнага рэжыму александра лукашенко вось і жанчына пра лукашэнку тамара дудко у яго высвятляецца адсутнічае тыповы мужчынскі стэрэатып аб другаснай ролі жанчыны як бачым на наших вачах фармуецца пэўная сексуальная палітыка чарговая спроба спарадкаваць узаемаадносіны плоцяў у адной асобна ўзятай дзяржаве і лукашенко першым з мужчынаў пазбавіўся стэрэатыпаў. Сексуальнасць у розныя часы была чыннікам не толькі біялагічным, аб'ектыўным, але і культуратворчым і нават палітычным. Таталітарныя рэжымы заўсёды імкнуліся навязваць нацыям свае ўяўленні пра ролю плоці і рэгламентаваць яе адпаведна з сваімі ўяўленнямі і магчымасцямі. Пра эпохі культуры моды і норавы, можна дакладна меркаваць і з таго, якое месца ў іх займае плоть. Напрыклад, у кімерсэнаўскай карэі не вешалі на сферанак на вокны. Маўляў, у працоўных няма таямніцаў ад правадыра. А памятаеце крык жанчыны з эпохі перестройкі. Сексу ў нас няма. У сённяшняй Беларусі кіраўніцтва імкнецца сачыць за традыцыйнымі каштоўнасцямі, правда, нетрадыцыйнымі метадамі здавалася б што атэістам хоць і праваслаўным да хрыста ягоная біяграфіі але вось не мусіць беларускі народ бачыць як жывога хрыста спакушае жывая жанчына а таму аматару творчасці з карсеза для тэлевізару чакаў сюрпрыз рэтрансляцыя фільма апошняя спакуса Ісуса была перапыненая праваслаўная царква падзякавала рэжыму хай сабе і атэістычна На недавней встрече с российским литератором Лукашенко ствердил, что полиграфия и книга «Гандель» мучают быть на сто отсотков державными. Хоть бы уже тому, что сегодня летний паусюль у Менску гандлюют порнографией. Треба думать, что не узабавим мы станем светками новой порции документов, которые нараджаются у нетрах администрации. И они еще не вызначились, правда, кольки процентов человеческого тела можно показывать. 26 ці 25. Перад другой сусветнай вайною жорсткія меры супраць абортаў і кантрацэпцыі прастытуцыі эротыкі пракаціліся па ўсёй Еўропе. Нацыі не выпрачувалі немінучыя ваенныя страты людства. Натуральна, наперадзе ўсёй Еўропы былі таталітарныя рэжымы. Мусаліні адным указам закрыў публічныя дамы, казіно і офісы камуністаў і заклікаў павысіць нараджанасць камуністы ў рассіі у 1936 годзе забаранілі аборты і фактычна разводы Праўда сталін нараджаць не заклікаў а вось гітлер спаліў унікальныя зборы берлінскага сексалагічнага інстытуту і заклікаў павысіць нараджальнасць былі нават выдадзены метадычкі са схемкамі як гэта рабіць сочачы за лёгікай развіцця аўтарытарызму ў беларусі Уже сегодня можно подбачить дальнейшее обмежевание эротики, более жесткое законодавство в отношении до проституции. А недавнее обмежевание абортов э, – это, худшее за все, только початок широкой кампании по увеличению нараджальности. Диктатуры не мирятся с уменьшением колькости своих подданных. В этом смысле Лукашенковая интересность до процессу детонароджения не оригинальная. Оригинальное то, что он особисто вырашил наведывать родильник шампанскім і цукеркамі. Праўду, аперацыйна яго пакуль не пускалі. Пакуль. Тым часам, як Сергей Харэўскі назіраў за сексуальнай свядомасцю кіраўніцтва краіны, Северын Кляткоўскі ехаў у электрычцы Менск Асіповічы і цешыўся з жыццярадасных беларускіх пенсіянераў. Thank you. прыяцель спрабаваў пачаць свой нарыс. Асабіста я недаверліва стаўлюся да людзей, якія не любяць вёску, асабліва ў электрычстве Мск-асіповішы. Электрычка амаль заўжды забітая, будзе не большасць пасажыраў пенсіянеры без білетнікі. Скразня і нітка іхніх падарожных развагаў мы ўсё аджылі сваё. Але разам з тым пенсіянеры самая жыццярадасная частка пасажыраў. Яны не п'юць а палове на сёмую едучы на працу, не ныюць за падзенне курсу зайчыка. Хіба што жаліцца на малую пенсію і адсутнасць прадукта ў вясковай краме. Ды самі ж з радасцю тлумачыць, што раней бывало і горш. Вясковыя местачковыя пенсіянеры ездзяць у Менск на рынкі альбо ў госці. Іхныя дзеці імкнуцца ў горад, каб людзьмі звацца. Не трэба быць фройдам, каб зразумець, чаму, зачапіўшыся ў горадзе, яны пачынаюць ненавідзець вёску. Сымбаль заняпаду і безнадзейнасці. У той час, як у горадзе можна не толькі стаць чалавекам, але нават ператварыцца ў прэзідэнта краіны. У адрозненне ад большасці беларускіх грамадзянаў мой прыяцель журналіст ніколі ў жыцці не бываў у вёсцы. Але не любіць ён яе стаеш прычыны, што і астатнія. Найперш ён даведаўся аб гэтым знаку безнадзейнасці з беларускіх кніжак, дзіцячых і дарослых, паркуток цемнаты. Я беларус, таму мне ў поўнай меры ўласцівая беларуская нацыянальная рыса, недаверлівасць. Я не давяраю людзям, якія ніколі не былі ў вёсцы. Яшчэ ў большай ступені не давяраю вяскоўцам, якія ператварыліся ў гараджанаў. Горад месца самота асобы і вялікіх магчымасцяў для сексуальных кантактаў. Вёска знак супольнага ладу жыцця навашок. Штораз электрычка вязе пасажыраў ад кутка цемнаты да месца, дзе можна людзьмі звацца. На память прыходзяць славутыя словы зянона пазняка аб тым, што, маўляў, раней у беларусаў не было сексу, бо трэба было шмат працаваць, каб зрабіць на ежу, якой усё роўна не хапала. Але чаму ж тады такія жыццярадасныя у нас пенсіянеры і такія абыякавыя да жыцця маладзёны? Я люблю вёску і ведаю, які мусіць быць сапраўдны горад. Яны вернуцца ў Беларусь разам з даверам, калі знікне страх жыцця на вашох. Северын Каткоўскі мяркуе может не любить. хацеў, каб у арганізме людзей з'явіліся новыя аздараўляльныя рэчывы, каб уключылася ўласная унутраная аптэка. Нашае цела зусім аўтаномнае, яно ніяк не залежыць ад нашых пажаданняў. У нейкі момант страўнік раптам пачынае песціць у сабе, напрыклад, пухліну. І гэта ніяк не залежыць ад нашага розуму. Это жорсткі закон прыроды. Чалавек не можа ўплываць на арганічную матэрыю. А я знайшоў, што на цела, насуперак спрадвечным стэеатыпам уплываць можна праз розум іншага чалавека праз ягоныя пачуцці што лепей выдаліць пухліну аператыўным шляхам ці прымусіць арганізм з'есці яе магчыма мае параўнанні пададуцца неадэкватнымі але хіба не нам трэба казаць пра ўласную ўнутраную аптэку нацыі і пра аўтаномнасць народа а Нашым целам кіруе сфера несвядомага я. І самае страшнае для нас не хваробы розуму, а хваробы цела. Ад іх мы паміраем. У кагосьці пасля сумоўя са мною нечакана знікла пухліна. Чаму? Ды таму, што арганізм памятае часы, калі ніякай пухліны не было. Сівыя косы набываюць ранейшы колер, шнары разыходзяцца. Чаму? Дый таму, што матрыца памяці нормы вельмі дужа і надзвычай жывучыя. Па вялікім рахунку гутарка ідзе пра генную памяць, голас крыві, пра тое, адкуль у выніку бярэцца пашана да роднай мовы і да гістарычнай славы краіны. Можна глыбока не ведаць гісторыю і яе персанажаў, але пры гэтым ставіцца да іх спіэтэтам. Так ёсць ва ўсім свеце, дзе сфармаваліся нацыі. Больш затое, кашпіроўскі настойвае што нават і не трэба ведаць тыя гістарычныя падзеі і тых персонажаў і ў дачыненні да травы да прыроды да цела зусім верагодна што гэта так да мяне многія звяртаюцца і кажуць возьмецеся нас лячыць мы вам верым але чым вераць розумам а якое ўздзеянне можа аказаць розум на допустим парэзаны палец ніякага мне вера не патрэбная Это яшчэ адзін стэрэатып, што лекару трэба верыць. Індусы напісалі выдатную працу вызваліцца ад вядомага. Вось і моя праца на тэлекране была спробай вызваліць людзей ад вядомага. Ніякага гіпнозу не было. Я спадзяваўся вызваліць мільёны ад ілжывых уяўленняў, у тым ліку і пра патрэбу наркозу. Інфармацыя, якая ўкараняецца ў чалавека, павінна быць нябачнай і нячутнай. Не тады яна дзейнічае больш эфектыўна. Паспрабуйце ухіліцца ад кулі. Не атрымаецца, бо куля небачная. Целу пра цела вядома ўсё. Але целу невядома, з чым трэба змагацца. Калі ёсць пухліна, целу патрэбны сігнал знішчыць яе, А ўжо цела само разбярэцца з сабою. Разглядаючы гэтыя словы ў якасці методыкі нацыянальнага адраджэння можна зрабіць нечаканыя высновы по-першае ці ёсць сэнс у асветніцкай працы у навучанні народа можа быть паважнае стаўленне да гісторыі і мовы сапраўды павінна пранікнуць у народ як куля нябачна і бясшумна але хто тады і адкуль мусіць тую кулю выпусціць магчыма новы прэзідэнт бо хіба не нагадвае дзейнасць сённяшняга такія вось стрэлы у несвядомае цела Па-другое, што ёсць матрыца памяці нормы, якая схаваная ў целе народа. Тут дастаткова аднаго слова, каб задумацца над сітуацыяй. Гэтае слово ўсё радзей гучыць у Беларусі ў дачыненні да грамадскіх працэсаў. І гэтае слово норма. Вострая брама, беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Свярын Квяткоўскі, Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадюсар у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучы перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.